Шковіч спадзяваўся, што пасля надрукавання артыкула ён не адаб'ецца ад тэлефонных званкоў ад наведвальнікаў. Звонкі былі, але не тыя, якіх ён чакаў. Званілі сябры здорова стары напісаў, віншую. Кірыла злаваўся, хіба соль у тым, як напісана, званілі чытачы, Большасць пыталася пра зосю дзена цяпер, як адчувае сябе, прасілі перадаць ёй добрыя пажаданні. Другія пыталіся пра тое, пра што Шковіч сам хацеў даведацца, дзе яны, таварышы па барацьбе саві, чавакулавай, васі, жывыя сведкі. Няўжо ў горадзе нікога не засталося неумольны час скасіў людзей разогнаў па свеце каб удалося ўціснуць хоць невялічкі артыкульчык у цэнтральную газету Можа тады хто і адгукнуўся б думаў кирыла седзячы ў кабінеце редактара і сто першы раз пераглядаючы тыя тры нумары газеты дзе быў змешчаны яго нарыс артур артыкул аб падпольлі. Наконт артыкула званілі рэдактару, таму Шковіч і сядзеў гэтыя дні ў як кабінеце яго. Дарэчы, жывіцкі грыпаваў і ў рэдакцыю не з'яўляўся. Падпісваў газету дома, шчыра кажучы, Кірыла сам не разумеў, чаго ён чакае. Всё ўжо ясно, садзіся дапісвай сваю аповедь, стаў апошнюю кропку і ляці ў сталіцу, каб уладзіць яе ў часопіс. Але ў тым і бяда, што в апошні час пасля здавалася поўнага выяснення, в яго раптам як бы знікла натхненнем парадокс вельмі можа быць что ён чакаў нечага такога что зноў запаліла б яго вось чаму калі адчыніліся дзверы рэдактарская кабінета і на парозе з'явіўся незнаёмы кирилла адразу падумаў вось гэта ён по нейкіх асаблівых прыкметах, якія нават цяжка растлумачыць Шковіч умеў беспамылкова пазнаваць пенсіянераў. Пра гэтага адразу падумаў пенсіянер. Чалавек не запытаў, ці можна ўвайсці, але праціснуўся ў дзверы не тое, што не смела, а неяк незграбна, быццам дзверы былі цесныя. Не, ён не быў тоўсты, нармальны для сваіх гадоў, трохі ацяжалелы, а з твару нават худый. Твар яго быў абветраны да задубення скуры, як у рыбака, пасечаны глыбокімі і непрыгожымі маршчынамі. Бываюць маршчыны прыгожыя. Хоць з-пад каракулевай шапкі стаўбуна вылазілі зусім сівыя на скронях валасы, Бровы яго былі чорныя, як падфарбаваныя, Можа ад гэтага вочы здаваліся залішне зоркімі і калючымі. Не он у сваю чаргу глядзеў шыковіча. Але калі кирилла сустрэў яго з добразычлівай цікаўнасцю нават з радаснай надзеяй, то ў яго позірку злавіў нешта падобнае на знявагу ці насмешку сядзіш пісака ў кабінеце бачы як абставіўся Можа, так ён так і не падумаў, але кірылу чамусьці ўпершыню стала няёмка ад таго, што ён забраўся ў рэдактарскі кабінет. Чалавек не, ві... не вітаючыся, спытаў Вышыковіч: Я сядайте, калі ласка. Шыковіч працаваў не за рабочым сталом рэдактара, а за доўгім для пасяджэнняў, на краі якога ляжаў стос падшывак газет. Чалавек сеў насупраць, шапкі не зняў, распіліў палітос добрага драпу, але моцна пабітае моллю недзе доўга ляжала. Гледзячы кірылу проста ў вочы, цяжка было вытрымаць такі позірк незнаёмы спытаў з крывой усмешкай. Што ж гэта ты друг хітны, сказаўшы, а, не сказаў б не хапіла духу ці замялі у шыковіча замерла сэрца ад прачування нечага незвычайнага что вы маеце на ўвазе что что сам ты добра ведаеш что чаму не раскрыў хто такі сажань спалохаўся <laughs> Ну конечно, куды табе думаў паласкатаць нервы чытачоў нагнаць таямнічасці. Да выйшла прамашка. Ён хмыкнул, прыстукнуў кулаком па стале, нібы паставіў пячатку, голосас яго зрабіўся скрыпуча злосным. Цяпер я скажу б. Здалося, што чалавек гэты пырснуў жоўцю. Шковіч не любіў таких. Маўчаць чакаюць выпадку, калі хто пачне першы, тады і яны вырываюцца і б'юць з-за вугла. Што ж вы першы не сказалі гэтага, а Ужо без ветлівасці са злосцю спытаў Кирыла. Не меў такога факта, казаў другія, не даказаў, далі па мордзе, Ён жа, твой сажань кирилла подняўся слухайте я не ведаю кто такі сажань не ведаешь з'яўным здзеком перапытаў чалавек не ведаю что гэта паважаны семён парфёныч гукан гукан гукан гукан загудела, загукала, зашумела ў шыковіча ў галаве, быццам запрацавала там магутная электронна-вылічальная машына. Яна ў адзін міг выцягнула з глыбінь памяці ўсе факты, якія ён сабраў па-новаму, выстраіла іх зусім у іншым парадку. Недзе на пабочных маленькіх клавішах нехта выстукваў, Мы калі яшчэ ў рабфаку разам вучыліся, то далі яму гэтую мянушку. У партызанах, калі хадзілі на сувязь у горад, ён хацеў аднойчы выпісаць пашпарт насажання. Няхто другі я адгаварыў яго. З тваім ростам кажу, выкліча падазронасць. Ён мне аддзякаваў пасля за ўсё як ваше прозвішча ведаеш ты маё прозвішча пісаў распісваў з яго слоў чалавек зноў як бы паставіў пячатку шукоюч напружваў памяць але ўспомніць не мог у кнізе десяткі прозвішчаў людзей якіх ён ніколі не бачыў у вочы Па сутнасці справы яму трэба было ўзрадавацца, выказаць гэтаму чалавеку сваю думку пра вулкана, факт з яго пісьмом у органы дзяржбяспекі наконт Зосі Савіч запрасіць у сведкі, у памочнікі па выяўленню пол, ну поўнай ісціны. Але нешта стрымлівала. Што? Злосць гэтага чалавека яго жаданне по-свойму расквітацца з вулканом. Для яго цяпер галоўнае не ісціна, а помста. Ашыковіч ненавідзеў людзей помслівых. Таму светка, якога ён падсвядома чакал, стаў яму непрыемны. Кірылу не хацелася заключаць з такім чалавекам, які б не было саюз. Але адрэзал ты корань свайму дружбаку. Наведвальніку яўна прыносіла задавальненне пакатаваць, як ён пэўна лічыў неасцярожнага журналіста, нават голас яго палагаднеў. Што вы хочаце рабіць? Ён адразу натапырыўся і таксама падняўся. А гэта моя справа, што я буду рабіць. Карціць даведацца, а? <laughs> Не, цяпер вам з гуканам не абязброіць мяне. Што датычыць мяне, то я асабіста нікога не абязбройваў і не збіраюся гэтага рабіць. Все, што я раблю, я раблю дзеля таго, каб сказаць праўду пра людзей, якія змагаліся сумленна. Калі сказаць шчыра, то я і прыйшоў, каб сказаць вам за гэта дзякуй. Не для вас я гэта рабіў што нішто зрабіў і для мяне. Даробяць другія, всего добрага. Кирилла не стаў затрымліваць яго. Чорт з табой, прозвішча я твоё успомню, а не успомню, сам адгукнесся, відаць па ўсім. З мяне даволі таго, што ты паведаміў гукан. Няўжо гукан! Ён колькі хвілін усхвалявана хадзіў па прасторным кабінеце, паціраючы лысіну шчокі не ад радасці. Не, якое там да д'ябла можа быць радасць, калі пухне галава. Як чаму чалавек, які шчыра ваяваў супраць ворага і нягледзячы на ўсе свае недахопы і слабасці, напэўна, мае шчырую веру ў нашы гуманныя ідэі, мог зрабіць вось так. Зося ж хадзіла каля яго, як каля хворага, хавалі, ратавалі, бацька ахвяраваў жыццём, Каму ж ён верыў, Ка пасля ўсяго гэтага не поверыў сумленнасць таких людзей. Всеагульная подазронасць ці подласть. Кирилла выскочыў калідору, збег по крутой лесвіцы на гарышчы, там у падстрэшшы хаваліся, рэдакцыйныя архівы і была абсталявана фоталабараторыя. Загрука ў дзверы лабараторыі адгукнуўся флегматычны голас, хто там. Яшыковіч адчыні тэрміновая справа. Пачакай. Нарэшце вядомы на ўвесь горад фотокарэспандэнт Петя Чарнавуз, душа хлопец, флегматык у працы і віхор у гульні, адчыніў дзверы сваёй святой келлі. Петя, дружа, выручай, Пераверні ўвесь свой архіў. Знайдзі здымкі, на якіх ёсць гукан усе ад 45 до наших дзён. Навошта ну, яны табе? Трэба вусток трэба. Ён што? Юбіляр, юбіляр ліха на яго працуеш без засечак. А што я буду мець за гэта? Кватэру ён мне заменіць. Кватэру не гарантую, А дзве бутэлькі каньяку з мяне сёння ж увечары. Хлусіш, Я цябе падвёў калі згода. Праз гадзіну будзеш мець усё, што трэба. Падаць у альбоме, ці ў папцы у папцы. Зося, чыніўшы дзверы, убачыўшы шыковіча, спалохалася. Ніколі ён яшчэ не прыходзіў адзін і ў такі час пасярод дня і выгляду ў яго такога дзелавіта нецярплівага ніколі не было. Дзіўна, але яна чамусьці з чыста жаночай трывогай падумала пра Антона Кузьміча. можа з ім что з-за тактоўнасці не спытала что здарылася ветліва запросила «Э, калі ласка кирилла васильевича распранайцеся вы зусім забыліся на мяне антон кузьміч учора заглядваў а вы я і не помню ўжо калі вы былі апошні раз антон заходзіць адзін без мяне у думках здзівіўся кирилла ну і ну даведаецца галя бедная твоя голова будзе антоша не хопіць у мяне міратворца імпэту памірыць вас э, Дякую зася Степановна, я на хвілінчку, можа, і распранацца не буду. Ну, добра, добра, але ні чаю ні кавы не трэба, я ж на працы і да вас я па справе. Ён скінуў у калідоры кароткую футравую куртку і шалікам на шыю кашла таэндатравай шапцу увайшоў надзвычай утульны пакойчык. У якім усё было прыбрана руплівымі рукамі і ўсё зяло ад снежнага святла, што лілося праз шырокае акно. Таполі ў кветені інію глядзелі в акно, гэтае акно а за тополямі віднелася заснежаная рака з чорнымі кропкамі падлёднікамі, што выседжвалі над палонкамі гадзінамі. Падаў лёгкі лёгкі сняжок. Апанаваны віхурнымі думкамі, Кірыла, калі ішоў сюды, не бачыў хараства зімовага дня, а тут, у гэтым дзявочым пакоі раптам, убачыў, спыніўся, сціг каля дзвярэй, узіраючыся в окно. На нейкі міг на одну хвілінчку настала тая расслабленасць, тая лірычная доброта, калі раптам хочацца забыцца на ўсе справы, зліцца з прырода, як унуцца ў яе але не такая ў яго справа, каб можна было забыць на яе. Не сядаючы, ён развязаў шнуркі папкі, у якую чарнаус палажыў десяткі два фатаграфіі розных гадоў. Зося Степанна, я хачу паказаць вам некалькі фатаграфій. Можа, вы пазнаеце каго-небудзь. Это мае значэнне для маёй работы. Ён дастаў самы ранні здымак 46 -го года калектыўны мітынг у дзень пахавання партызаны падпольшчыкаў у адной брацкай магіле ў гарадскім скверы. Гукан выступае з невысокай трыбуны. Ці то здымак выцвіў ад часу ці ў той ну той дзень не хапала святла, любыў ён цьмяны невыразны, твары другіх людзей расплыліся, але прамоўца выйшаў лепш за ўсіх Зося взяла здымак поднесла блізка да вачэй хоць бліза рукасцю я кирилла раней не прыкмячаў яна таксама стаяла каля канапы бліжэй да акна вся асветленая зяннем снегу Ішыкович убачыў як раптам змяніўся яе твар в один міг нейкія рыскі зморшчынкі быццам памяняліся месцамі і ці быццам ценявы зайчык праскочыў пад твары знізу ў гору, шчакае яе, што была павернута да яго відавочна пабелела. Безумоўна яна пазнала. Шкові чакаў. Зося доўга разглядала здымак, але на твары яе больш нічога не адбівалася. Нарэшце яна адарвалася ад здымка, перавяла позірк на Шковіча і паківала галавой не нікога я тут не пазнаю. Кірыла ледь не закрычаў ад расчаравання выхапіў другі здымак а тут. Яна зірнула, не ўзяўшы здымка ў руки, зноў адмоўна пакачала галавой. Ты не пазнаеш гэтага чалавека, забыўшыся на ты крыкнуў шыковіч працягваючы трэці здымак вялікі фотопартрэт гукана зося вся сцялася і спалохана адступіла ад яго а калі я памылюся спытала яна прайшло столькі год гэта сажань перайшоў шковіч да імклівага наступу не адказваючы проста яна спытала хто ён гэты чалавек старшыня гарсавета гукан дзіўная усмешка скрывіла яе твар Яна чула гэтае прозвішча сотні разоў. І тады, калі працавала в ателье і ў бальніцы яшчэ часцей цяпер ад іх Кірылы Васильевича і Антона Кузьміча, калі яны часам заходзілі да яе і вялі размову пра шыковічаву работу, мінулую і цяперашнюю. Дык вунь каго яны з бацькам ратавалі. Не, ніякіх асаблівых пачуццяў яе не ўзнікла, акрамя аднаго. Раптам захацелася ніколі ніколі не чуць, не ўспамінаць гэтых імён, сажань гукан, забыць іх в адзін міг і назаўсёды. Несмела, няўпэўнена, як малая яна спытала. А можа, не трэба, Кирилла Васильевич, что не трэба? Чаго вы боитесься, Яго? Я не за сябе, за вас, за мяне, <laughs> Ён загалёкаў. Не той час, Софья Степановна, каб баяцца. Ён сам увесь час дрыжаў і цяпер дрыжыць. А мы станем гнілымі лібераламі, плеснівымі гуманістамі. Калі не будзем выводзіць такіх, на чыстую ваду. Калі ты выдаеш сябе за героя, то будь ва ўсім героем. А ён баяўся за сваю кар'еру, за яе затаптаў у гразь, Зося пакутліва зморшчылася як ад болю. Ну добра, добра. Не думайце і не хвалюйцеся. Нічога асаблівага не здарыцца. Мы на дзіва добрыя. Самае большее яго пашлють на пенсію. Куды цябе пашлють гэта я не ведаю, але паварыць з тобой я пагавару. Зараз жа пагавару так, як з тобой не гаварыў яшчэ бадай ніхто. Не думаў. Огневно шаптаў Шковіч на хаду, апранаючы сваю куртку і збягаючы з другога паверха. Ён зноў запаліўся і прагнуў дзейнасці. Ішоў, думаў, як варвецца ў кабінет гукана, якія словы скажа, калі там наведвальнікі, Скажа пры іх, няхай ведаюць скандал, няхай выключа міліцыю і выведуць яго. Але, нягледзячы на такое гарэнне і завіруху ў думках, пасля таго як убачыў то полі і раку да яго вярнулася звычайная аптымістычная здольнасць любавацца навакольным зімой дрэвамі жанчынамі дзецьмі падаюць сняжынкі сухія і цёплыя б З крутога адхону з'язджаюць роў на лыжах хлопчукі, кідаюцца чарцяняты як у бездань. Шковіча на міг аж страх апанаваў, Але тут же стала радасна ад іх смеласці, як хораша было б, каб выросло пакаленне людзей, якое нічога не баялася б але ўспомніў сына. Славік бадай нічога не баіцца. Аднак гэта не зрабіла яго лепшым наадварот. Ёсць іншыя нормы, якіх чалавек павінен прытрымлівацца, каб стаць чалавекам. Всё знаходзіцца ва ўзаемасувязі і ўзаемазалежнасці. Шковічу не хацелася паглыбляцца ў філасофскія разважанні, і ён пачаў узірацца ў твары людзей. Ён здаўна любіў гэтую гульню. Адгадваць прафесію чалавека і чым ён заклапочаны ў той момант. Некалі ён пажартаваў, што нідзе няма столькі прыгожых жанчын, як у іх горадзе. Я расшывалі смяяліся, а Гліна Адамовна згадзілася. Можа таму, што сама прыгожая, ці можа, каб яшчэ раз нагадаць мужу, як многа спакусы на яго шляху. А таму няхай асцерагаецца. Цяпер, узіраючыся ў твары жанчын, Кірыла Васильевич пераконваўся, што яго жарт адпавядае сапраўднасці. Кажуць жанчыны, што кветкі расцвітаюць вясной. Ні, яны цвілі ў снежні на парозе новага года, расчырванелыя, рухавыя, хораша заклапочаныя. Яны, здавалася, запаланілі ўвесь горад на цэнтральнай вуліцы каля гума не прабіцца. У гэтым горадзе змяшалася кроў нацый, якія маюць найлепшых красунь беларускай, расейской, украінскай, польскай. Шкоіч амаль узрадаваўся нечакана ўзнікшаму тлумачэнню. Жарт, ператварыўся у выснову. Хутка ён злавіў сябе на тым, што перастаў думаць пра гукана. Утаймавалася абурэнне, аслабла жаданне ўварвацца ў яго кабінет і кінуць яму ў твар словы каменні. Навошта? Ці не можа гэта даць гукану лішнія козыры. Людзі накінуцца на сенсацыйную дробязь і застануцца безуважлівымі да галоўнага. Не, справу трэба даводзіць да канца з ранейшым спакоем і разважлівасцю. Яшчэ праз хвіліну Кірыла адчуў, што акрамя ўсяго таго, што падказвае розум, яму проста, не хочацца сустракацца з гэтым чалавекам бачыць яго брыдка а тым больш што ён шыкіч не зларадны не крыважэрны я, э, ну яму нават все адно што будзе з гуканам як работнікам дадуць яму вымову выганяць пашлють на пенсію галоўнае што маральна ён не прыкончаны, выкрыты. Цяпер ужо нішто, ні хітрыкі, ні заслугі, ваенныя мірныя, не паможа яму выкруціцца, захаваць позу героя. Праўда, як бы глыбокае я не закопвалі, У якія б веры не тапілі, у якіх бы архівах не хавалі, Яна ўсё адно всплыве вырвется на волю і з'явіцца людям сваім першародным хараствстве. Вось так Семён гукан. Не дайшоўшы квартала да гарвы канкама Шковіч хвіліну пастаяў на рагу вуліц, паназіраў за людзьмі і рушыў у другі бок да гаркама партыі.